Cristnasco dum milito La iaro du mil dudectu estas marcita de la milito en Ucrainio, kie la popolo defendas sian liberezzon cae culturon, cae la suverenezzon de la stato contra russai agresantoi. Normala vivo en tiu lando nun tempe ne estas ebla. Tio concernas ancau la Christnasco feston. En Ucrainio, oni festas Christnascon la sepan de januaro laula Julia calendaro. La Julia calendaro estas iom malpli precisa ol la Gregoria calendaro, kiu estas pli ofte usata en la Occidento. Do la sepa de januaro en la Julia calendaro egalas alla decnaua de januaro en la Gregoria calendaro. Cristnasco en Ucrainio estas grava festo, cae estas celebrata cun familiae mangioi, cantoi cae pregioi. Oni ofte preparas traditia in mangiajoin, ciel exemple cutia, dolcia graino plado cun mielo cae nuxoi, cae carasio, frititae e fischoi oni ancau ofte acetas cae donatsas donatsoin dum la festo. Ciu jare Cristnasco parado estas ancau populara ocasajo en celcai urboi en Ukrainio. La paradoi ofte inclusivas costumitain dancistoin, cantantain grupoin, cae gigantain marionetoin. Tiai manifestatio tamen povas ocasi nur en patsa situatio. Sed la milito dauras, cae versainene ne ocasos cristnasca batal pauso, ciel dum la unua mont milito. Tiui cristnascai batal pausoi, dum la unua mont milito, estis unu el la plei famai momentoi de humanismo cae solidarezzo en la historio de la milito dum la unua mont la front linioi inter la alianzanoi ca la centrae potenzoi estis tre fixitai, cur la soldatoi de ambau flancoi batalantai en tranceoi. Tamen, dum la Christnasco de 1914, Kelkai soldatoi sur la front linioi decidis fari pauson de la batalado, kai interchangi donatsoin cae salutoin cun siai malamicoi. Tiu ocasajo, conata ciel cristnascai trupoi, estis raportita en la gazetaro, cae estis vidita ciel simbolo de espero cae bonvolemo en tempo de milito. La cristnascai batal pausoi dauris dum celca iaroi dum la milito, cun celcai soldatoi sur la front linioi interchangiantai donatsoin cae ludantai futbalon cun siai malamicoi. Tamen, cun la dauranta milito cae la crescanta nombro da soldatoi mortigitai, la cristnascai batalpausoi estis finitai, cae la milito dauris gis la fino en 1910. Malgrau tio, la cristnascai batalpausoi resta simbolo de espero cae bonvolemo en tempo de milito cae estas memorigatae ciu iare, dum la Cristnasco. En la caso de Ucrainio, la batal pauso devus ocasi la sepan de januaro, char ambau flancoi festas Cristnascon jetiu dato. Ali flanque, en la cetera mondo, la Cristnasco festo ocasas la dudec quaran de decembro, cae tial mi presentas citie du cristnasca in cantoin en Ucraina lingvo. Desirante al vi, gioian feston cae pazon.